ndabaramukije rero mwebwe mwese mubandanya mutegabiri hadiyo isanganiro murabimenyereye umwanya nk'uyu ni umwanya w'ikiganiro karadiridimba ikiganiro cyahariwe na cyane cyane mwebwe abarundi musanzwe mudukurikirana kuri webusitatu akaburungu isanganiro akaburungu ore na mu kiganiro cy'uno munsi tugaruka ku inama nkuru y'umutekano y'ishyirahamwe mpuzamakungu oni yaraye ishitse ko aho naho ikaba yarafashe ingingo yo kurungika abapolisi amajana abiri na mirongo n'umunani baza gukingira abarundi nk'uko byasabwe n'igihugu cy'ubufaransa uno munsi turi kumwe n'umutumire akurikiranira hafi ibya politiki araza kutubwira kumbure impari ziri hagati ziri zihari kuraba kuraba na bariya ku muzo wabo ba polisi medali niyo nkuru nije ngiye kuremesha kino kiganiro mu buhinga bw'ibyuma ni Serafina Hakizimana reka twese tubahe ikaze hama duce tugaruka hano muri studio twumve abana bariya ukuntu bakiriye uwo muzo wabo ba polisi Ego nkuko rero nari mpejeje kubibabwira kuri iyo rungikwa gizo gyabo ba police 228 ku munsi wejo harakoranijwe nako harabaye urugendo rwo kwiyamiriza umuzo wabo ba police Deo Ruberi Ntwaro umunyamabanga mukuru ntayega umunyamabanga nako ntayegayezwa mu bw'intwaro yo hagati mu gihugu yari yasurukiye leta y'u Burundi muri iyo myerekano bitiriye iy'amahoro yo kwiyamiriza ingingo yafashwe n'inama nkuru ya ONU iraba iby'umutekano kurungi kwa jya polisi amajana 228 baza gukingira abarundi ngo ni nkagasuzuguro ku Burundi akaba mbere yari yari yamirije n'igihugu cy'u Faransa ngo kuko ari cyo cyari cyabishikirije ivyo vyifuzo vyirungikwa byabo ba polisi kuri bikurikira Deo Rubera intwaro ni umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu yari yaserukiye leta y'u Burundi muri iyo myiyerekano bitiriye iy'amahoro mwese murabizi kuko mwabikurikiraniye hafi ku munsi ku munsi abo basi ba demokarasi bagizwe k'abarundi bamwe bamwe bafashijwemo n'abanyamahanga bamwe bamwe nk'uko mubizi abo basi ba demokrasi mu burundi batanguye kuva kera umugambi wabo gayitse kandi gushika ubu ntibarava ku izima bikaba bigaragajwe n'igihugu cy'ubufaransa aho caraye gisubiye gushikiriza mu nama nkuru ya oni intego rombi yo gusubiza gusubira kuruhuka inteko z'igipolisi mvamakungu mu burundi kandi twibereye umumaro n'umutekano ako n'akagaye nka kamwe abafaransa berekana mu gihugu cy'u rwanda mu mwaka w'ibihumbi kimwe na cumi n'amacyenda cyenda mirongo icyenda na kane igihe abanyabwoko byaba barorera ububisha nk'ubwo ntibukabe mu gihugu cacu hariho kandi umugambi mubi abo bansi ba demokarasi bariko barabandanya mu gusaba ko intebe kuva amakungu zoza mu burundi kubafasha umugambi wabo ugayitse kuko meremenanya yandi yose bateguye amakungu yamaze kuyahinyura ariko rero imigambi mibi yabo y'aba babisha yaramaze kumenyekana reka mbere namwe bamwe mu makuru b'ibihugu bari babafashije baramaze kubihinyura kuko barabahenze mbe n'inama nkuru y'umutekano muri oni yabimenye kera mu gufata ingingo zibiri ingingo mirongo ibiri na kabiri mirongo ine n'umunani na mirongo ibiri na kabiri mirongo ibiri n'icyenda zubahiriza ubwigenge bw'uburundi zikongera zigatombora neza ko atamuri n'umwe yahisemo ubwicanyi cyangwa yashatse gutembagaza ubutegetsi ku nguvu yoja mu biganiro bihuza abarundi abandi bahinyuye iyo migambi igayitse yo gusenyura igihugu ni bamwe mu rwaruka bari barahenzwe n'izo nyankaburundi mu guhabwa ibiyayoramutwe no kubindiza mu migwi y'abicanyi nk'uko mwabikurikiranye abishikanye muri urwo rwaruka nibo babishingira intara reka mbere abo bishikanye babimenyesheje abarundi n'amakungu abarundi twese rero turiyamirije abo bose baba abarundi cyangwa abanyamahanga birirwa barasiya batambaye kugira ngo leta y'u Burundi yicarane n'abashatse gutembagaza ubutegetsi ku ngufu atabo byakabaye ku isi yose abarundi twese turiyamirije igihugu cy'ubufaransa ku nyifato mbi igayitse cyaraye gisubiye kwerekana mu gushikiriza mu nama nkuru ya onu integuro mbi yo gusubira kurunika inteko z'igipolisi mbamakungu mu burundi kandi twere n'umutekano abarundi twese kandi turiyamirije ishyirahamwe mpuzamakungu human right watch kuko ari igikorero cy'abansi ba demokarasi muri afurika atakindi kabaraje ishinga atari ugusambura ibihugu bya afurika dusabye abarerongoye gusaba imbabazi abarundi bose kuko baraye bambitse ibara inzego z'umutekano z'igihugu cyacu zisanzwe ari ibitunga ku isi yose mu guharanira amahoro n'umutekano baraye kandi bambitse intebe ishushe urwaruko rw'imbonerakure mu raporo baherutse gusohora uko ni ukumaramara kuko bari biteze ko wa mugambi wabo ugayitseho kuzana inteko kuva amakungu mu burundi wemezwa n'inama y'abakuru b'ibihugu bya afurika iherutse kubera i kigali ibyo babikora kandi kugira ngo umuguje n'agatekazina muntu muri woni uruhika baza kugira amatohoza mu Burundi nibateshe bate kuko amakungu yarabihinyuye yari ku isonga muri iyo myerekano wewe yamenyesheje yuko bashobora no kuvuga n'izindi ndimi zose kiretse igifaransa aho rero yaramenyesheje ko batari gutegura iyo myerekano y'amahoro ngo atamahoro ahari avuga ahubwo ko uburundi burimwo abagabo ngo mbere bafise nabone abo barungika kugarukana amahoro mu yandi makungu kurikira Freddy Mbonimpa n'umukuru w'igisagara ca Bujumbura urashobora kuvuga indimi zose kiretse n'ubwo bw'aba bantu bariko baratugora sivyo none tutazungumza Kiswahili tutazungumza Kiingereza Tunazungumza kidani, kirusia, kisinwa wala kiruji. nta muntu ashobora kugira ibintu nk'ibi atamahoro ariho amahoro twarayirondereye atamunyamahanga ari ngaha twaciye muhe bitoroshi turarirondo turiyamiriza abagizi ba nabi bamwe baravuga bati turasabye imbabazi turagarutse mu ruhongore hariho abandi intumva ngo bagiye kwiga ibya gisirikare ngo bazoze guhungabanya umutekano twagira tubamenyeshe yuko kandi byaratubabaje twese kuko nta n'umwe yokwemera ibikorwa by'iterabwoba twaremeye yuko tuzobigwaniriza hamwe mu burundi mu bufaransa mbere ku isi yose nicyo gituma rero uno munsi twaje kwerekana akababaro katari kanini kuko n'ayo ngingo yafashwe twibaza yuko bari ko baradupima none twaje ngaha kuvuga yuko dufise amahoro ahubwo dusabe ahari karahungabana kandi murahazi tubarungikire abapolisi n'abasirikare nagira rero ndabashimire kuri nyifato nziza mwagize turirimba tuvuga ibyivugo kugira tuze gutanga inkuru mesaje ubutumwa kuri abaserukira igihugu cy'ubufaransa ngaha ariko ku rundi ruhande icegera cy'urongo y'umugambwe sawa Nyafrodebu amenyesha yuko inama nkuru ijejwe umutekano irinze ifata ingingo yo kurungika abapolisi bacungera abarundi ari uko yabonye yuko bikwiye ahubwo ngo yari yaranatevye Leonce Nginakumana asaba abarundi kuja hamwe kugira amahoro n'umutekano biboneke mu gihugu cyose gutyo gutyo abantu bishire bizane kurikira Leonce Ngenda kumana icyo tubivuga ko ni uko ibintu bitifashe neza mu gihugu cyacu eh, mu bijyanye n'ikibazo cy'amahoro n'umutekano mu bijyanye n'agateka ka zina muntu mu bijyanye n'intwaro ibereye intwaro ya demokarasi mu bijyanye eh, n'ubutunzi bw'igihugu imibano byose byifashe nabi nicyo bisigura kuko ishyirahamwe mpuzamakungu oni ryarakurikiranye cyane ibiko biraba mu burundi barahanura barahanura abantu ngandi bahanurika gushika rero naho inama nkuru eh, ijejwe umutekano ku isi ibona yuko bikenewe ko mu burundi hufatwa ingingo yo gufasha bimwe biboneka kugira ngo ubwicanyi buhagarare ugutoteza abandi bihagarare ukuborezi gupfa abantu bihagarare ukwangaza abantu bihagarare ugupfungira abantu gusa bihagarare iyo tuba turi abantu bakunda igihugu cyacu iyo tuba turi abantu bikunda twari kubihagarika twebwe nyine tutarinze ko bagaruka ngaha kugira ngo bariko baradufasha ku bibazo twari gushobora gutorera umuti twebwe nyine twebwe rero uko tubibona ni uko ibintu byayangaye hanyuma rero iyo nama nkuru nayo yejwe umutekano ku isi akaba ari cyo gikorwa cyayijejwe numva ko ari bisanzwe ahubwo nibaza ko batebye kandi nibake kuko abarundi n'uwo batuzu bati mutore hagati hari icyo akuramo uwo wenyine niwe yovuga ati oya abantu rero bakaba batifuza yuko abo bapolisi barungikwa kimwe nibaza ko kwicara nk'uko umuhuza yabisabye tukajya hamwe inyuma y'ukwezi biba byaheze ndazi ko abo bapolisi batazaba baraza twabitoreye umuti ibibazo dufise atabantu banyuruzwa ngo bazimangane sinumvise ko ari n’umumenyeshamakuru kiduhumurize twese kidukingire twese natwe tugikingire twese turi hamwe atamwana n'ikinono atanyagutanyagura leta iravuga yuko yafashe ingingo zimwe zimwe na cyane cyane mu gukingira abarundi bakavuga yuko umutekano arijya nawe umutekano arijana na kwijana kuko atamurundi n'umwe ngo arara yumvise inkoho kandi bakavuga yuko abo bapolisi kumbure nibaza batazokwemera yuko bashika hano ku butaka bw'u Burundi mwe mubivuga kwiki eh ibyo bijanye nuko mutekano ari wose mu gihugu nibaza ko ari ugushikuza kw'ababivuga sinibaza ko ari umuntu aba muri iki gihugu cy'u Burundi avuga mwenuko kuko jewe nama nabivuze reka ndabisubira ndabye n'abategetsi ingene babayeho ingene bagendagenda arabo twabona kera bakunda gutembera mu banyagihugu bakakorera ibikorwa bitari bike ubu bitagishoboka ukabona yuko mwene abo bategetsi bariko eh, barabaha bajya hariya usanga amabarabara yugawe mbere n’amamangazina akugagwa amabara akugagwa amarestora akugagwa reka bose bakora ubukorikori butuma babaho iyi myuga ituma abantu babaho ugasanga kuva mu kamenge kutuga guca ibugarama guca mu kayanza guca igitega hose bugaye uwo niwo mutekano burya abarundi twifuza dukeneye ko n'abategetsi nabo nyine batabahumurira n'amafaranga y'agaciro abantu bakoresha kugira badukurundira ibidandazwa hanze byahagaze erega mu minsi iri imbere ntituzoronka ingene tuza gusumira hanze ibyo dukeneye kuko iyo tutimbura ni byinshi ahantu wofata ku nzira y'imfungurwa gusutura uti twimbura ibinganiye eh, abashobora kudufasha bakadufasha iby'imfungurwa banganiye ibyo dushobora gukura hanze dukoresha amahera y'agaciro byoba binganiye icyo cyose nta na kimwe kihari ubu urumva ko abanyagihugu burya uwahoze utwagwa na nyakwigendera jean batiste bagaza nabone barashima ingingo y'inama y'umutekano ishiramwe mpuzamakungu oni yo kurungika abapolisi amajana 228 mu Burundi uwurongoye muri kino gihe avuga ko naho ico gitigiri ari gito ngo abo barakenewe zeno nimubona akavuga ko leta y'u Burundi ataco tumayanka abo bapolisi mu gihe mbere ari n'abarorerezi kurikira ubu naho zeno nimubona ngo ico tuyivuga ko dukengurutse yuko inama izejwa umutekano ku isi ikibazo cy'i Burundi kiragishinga ubu rugero ntitwosigo twoshimikira ko cyane cyane cyane gusumba uwo mwitwarariko kuko aha harabaye ingingo yawe yiwa yo kurungika abasoda ibihumbi bitanu no muri yoni barayigize amakenga mugabo ko badahengeshanyije turabikengurutse Eh, ariko twe twabona ko icyo gitigiri ari gito cyane atacyo cyofasha ariko ko leta ivuga ko umutekano ari wose yoca ibyakira neza nayo kuko n'abarorerezi baje kurorera ah, basanze atacyo barorera ah, ntacyo byoyitwara ni ukuvuga rero ko na leta yatereza kuyakira neza kwirungikwa ry'abapolisi amajana abiri na mirongo n'umunani baza gukingira abarundi akaba ari ingingo yafashwe n'inama nkuru y'umutekano y'ishyirahamwe mpuzamakungu oni ikiganiro ni karadiridimba intererano yawe ni kuri bibiri na kabiri bibiri na kane tandatu na gatandatu ubusa kabiri bibiri na kabiri bibiri na gatanu na gatatu irindwi na gatanu urashobora kugira nimero ya whatsapp irindwi irindwi n'icyenda amajana icyenda na mirongo itanu amajana irindwi na mirongo irindwi na rimwe ariko aho mwandika ubutumwa gusa ndabibutse kandi ko ikiganiro cyagenewe abarundi bene wacu cyangwa inshuti z'uburundi bari mu mahanga ni ukuvuga batari hano mu burundi mwebwe muri hano mu gihugu mudufashe mutubabarire ntimugerageze kurondera izo nimero hama ndabibutse abo bari mu mahanga ko hatangura ku kamenyetso ko guteranya hama amajana abiri na mirongo itanu n'indwi hama inimero zose nababwiye nk'uko nari nabibabwiye rero hano turi kumwe n'umutumire kandi nongera ndabibutse yuko mu buhinga bw'ibyuma akaba ari serafina hakizimana hano turi kumwe n'umutumire umutumire akurikiranira hafi ibya politike Pierre Claver Nsengiyumva ndakuramutsa ndaguhanikaze si ubwa mbere witaba kino kiganiro ndabaramukije amahoro ego wagiye urumva abana bariya uko bavuga ku kibazo cirungikwa ry'abapolisi amajana 128 hano mu Burundi baza gukingira abarundi mwebwe nk'abakurikirana hafi ibya politike ubwa mbere ho hakabazo ka mbere mwabifashe gute canke mwavyakiriye gute canke mubona bimeze gute hanyuma haraba impari nyinshi cyane gushyikaho uh, icyo cyiyumviro uh, cyasubirijwe n'ibindi baravuga bati ahubwo hoza bake muri Nations Unies barabivuga bati nk'imigwi mitoyi y'abarorerezi Eh, bamwe baravuga ko hoza bo mu bumwe bwa buraya abandi eh, bo mu bumwe bwa afurika abandi mm. baravuga ngo hoza abandi ariko ibyo byose nta nta nta ciyumviro abantu bashoboye guhuriza ko eh, nicyo gituma nibi imurabye neza aba bantu bazorungikwa byaciye kure cyane kandi si n'iciyumviro kirahera nicyo gituma benshi n'ubu bakibandanya babiharira ko turumva nk'abo muri leta icyo bavuga abaserukira leta turumva n'abarwanya leta n'abatavuga rumwe na leta icyo bavuga rero nibaza ko eh, ni gishasha mm-hmm. muri byinshi biri ko biraronderwa kumvirizwa no kugeragezwa kugira ngo izi njyane n'ibi bibazo eh, abarundi barimo bimaze igihe Eh, barabi yuko bashobora kubivamo ego nk'uko mwari mwavuze muri iyo ngingo igihe bariko barayitora mbere n'uburundi bwaravuye mu ntumwa intumwa zabo zarakinjuye mu nama mu nyishu nako mu bibazo bari kubazwa n'ishyirahamwe mpuzamakungu oni kandi si ubwa mbere no mu rwanda muribuka yuko intumwa Burundi zavuye muri ya nama itarahera mbe mubona hmm. uvuga ko ni ni igikorwa cya mbere nyine leta zose zo ku isi ziba zijejwe rero igihe uburundi buba bubona yuko eh, hari ibintu biriko birigwa mugabo butabibajijwe mu buryo burambuwe barashobora kuvuga bati ibintu baza kwigiramwo eh, bashobora kuba hariho nk'ingingo ziza gufatwa eh, tutaza kwemera rero ushobora kubyanka uri winji cyangwa ushobora no kubyanka atari yuri mugabo um, baravuze ko banditse barashikiriza icyo aho bahagaze ku bibazo bari barabazwa ariko navuga kandi yuko uh, ibi birabaho rimwe rimwe mu buzima bw'ibihugu aho haba ingorane ziba zikomeye cyane hanyuma uh, hakabaho rero igihe abantu bavuga bati ingingo twe twe twemera n'izo zonyine dushobora kwemera ko zifatwa mhm. reka dukurikirane kano karirimbo hama duce tugaruka hano muri studio ndabibutse yuko kuri mwebwe mudukurikirana muri mu mahanga ni 22 24 66 ubusa kabiri canke 22 25 43 irindwi na gatanu mutanguza akamenyetso ko guteranya hama amajana 257 urashobora no kwandika ubutumwa bugufi kuri WhatsApp 79 amajana 9 na 50 amajana 721 Bye. ikiganiro ni karadiridimba ndabibutse ko intererano yanyu ari 22 24 ubusa kabiri canke 22 25 43 75 mutanguza akamenyetso ko guteranya hama majana 257 ni kuri mwebwe mudukurikirana kuri wezi 3 akaburungu isanganiro akaburungu orenage no kuvuga ko mwe muri ngaha mu Burundi naho muri ko murageza kwa muragerageza kwakura mwebwe ntiharagira ko mwakura canke kino kiganiro nticagenewe mwebwe hama kandi mwe muri hanze nashobora kwandika ubutumwa bugufi kuri 79 amajana 950 amajana eh, indwi na mirongo irindwi na rimwe ni nimero za WhatsApp nababwiye kandi ko turi kumwe no gukurikiranira hafi ibya politike hakaba ari Pierre Claver Nsengiyumva ego akabazo Pierre Claverse yumva none abarundi ubu uko hari impari zitandukanye bokora iki ubwa mbere cyari kibazo c'abarundi ku barundi ubu naho murumva yuko ishiramwe mpuzamakungoni yabigiyemwo none abarundi bo byifatamwe gute muri kano kanya eh twobanza kwibukanya eh, eh, tunyarutse yuko eh, ibi byose hariho ahantu byahereye Eh, cyane cyane urabye eh, igihe izi ngorane zitangura harabayeho abavuga mu burundi no hanze y'uko akwiye kubaho ibiganiro bihuza impande zose zariko n'ubu ziriko zisa n'izishamiranye mhm. haba mu vyimviro canke mbere hariho n'ubu ibivugwa yuko hariho imigwi ishobora kuba yitwaje nk'ibigwanisho yiteguye ku kudurumbanya umutekano mu burundi eh, eh, yiteguriye guhindura ibintu mhm. mu nguvu a ah, rero eh, nuko ibihugu byinshi byavuze ngo abantu nibumvikane hanyuma hariho ibiganiro biko birabera mu burundi mugabo hariho n'ibindi bibazo kenshi usanga babaza n'ibintu bamenyereye rwose kubaza rero ni ukuvuga ko muri iki gihe aho bigeze barinze bafata nk'ingingo yo kurumika abantu kandi igihugu kitabyemera bisigura yuko ngira mu minsi iza bashobora gufata n'izindi ngingo kuko ingingo zinamijejwe umutekano ni kuvuga yuko zifatwa kugira zice zikurikizwa rero kandi hamwe zigira zifatwa ntizikurikizwe ni gake cyane mhm. ariko iyo birinze bigeraho ni ukuvuga yuko ibintu biba byakomeye bivuga rero ko mu minsi ikurikira abarundi baba abari muri leta cyangwa abagwanya leta bashobora kuyisanga hariho izindi ngingo zifatwa zifashwe zishobora no kuba zirimo inyungu z'abandi bantu benshi eh, batari no muri iki gihugu gusa mm-hmm. izi mpande zose abantu bataravye neza kuko hazogera igihe haba naho mbere bafata n'ingingo binjiramwo ata muntu n'umwe barinze no kubibaza ibi rero ni ibintu bigoye eh, abantu bakwiye bagifise akaryo kukwicarira ngo barabe ku ruhande rwose ari ibyerekeye ubwigenge bw'igihugu ari n'ibyerekeye nk'ababugwanya nabo nyine leta bakamenya bati mbega ibi biheze kuyangara bigahera imbere y'uko bemere y'uko basubira bakumvikana kugira basubire gutangura mhm. bahereye hasi umva ibi ni ibintu impande zose abantu ariko bagira politiki bakwiye kuraba bakavuga bati mbega twokora iki kugira ngo eh, ariko ni bimwe na reka ndacyo gituma yacavuga ati twovuge igishinwa n'ikirusiya eh, mugabo urumva igishinwa n'ikirusiya n'igifaransa n'ikirundi n'icyongereza zose ni indimi kandi hariho abazivuga mhm. rero dufashe nk'uko eh, hariho ingingo wafata ugasanga bigiye kurengera cyane icyo wari ugiye kugira ariko sinibaza ko eh, mukuru gisagara cya bujumbura ico yari ikintu yashigikiye ko gacana ko bumvise kumenga no gutwenga bariko baratwenga hmm. rero nibaza ko ikibazo si igifaransa mugabo ikibazo ahubwo kiri kuri leta y'ubufaransa hmm. ku ku ntegeko sururimi eh sururimi hmm. mugabo ni kuri leta kuko ariyo yoba yashikirije ico cimbiro ngo bagifashe Ah, ariko leonce ngendakumana bo na zeno ntibari muri leta bavuga bati ahubwo abo polisi ni bake bishobotse bokongerezwa ati kandi no guteba baje batebye urabye aho barundi bageze hoho mubivuga kwiki eh, niki n'ikibazo nyine eh, ukiravye gutya uvuga uti eh, baje batebye cyane ubundi wowe abandi urabona ku rundi ruhande bavuga ngo bazobagwanya cyangwa baze kurwanya leta mhm. ibi ni imvugo yo muri politiki kandi ni ibintu bigoye gusa ni ukuraba mbega aba bapolisi bashyitse hariho icyo bizofasha mhm. kugira ngo ingorane zihari cyangwa abashamiranye bashobore kwegerana mhm. eh, begerane bavugane ubwo ntibegerane kugira bagwane ibi byose rero no kuraba mbega ni ni mu ntumbero yihe ahubwo abacanke barya boshobora gufata boshobora kuraba umuzo w'aba bantu kugira ngo bibe nk'intango jaja mm-hmm. eh, kuko no kugwanya aba bantu urumva ikibazo kiba kivuye mu burundi kikaba kigiye um, ku banyamahanga mm-hmm. ibi rero ntibyoroha cyane n'ibihe bigoye mu gihe cy'igihugu aho haba hari indyane mu gihugu hanyuma uko umwanya uteba uhugira bitorerwa inyishu niko bifata izindi sura hanyuma ugasanga abantu ibibazo n'ukuri bibaye birarenze birarenze inkombe birenze aho byari kugera kuko umwanya wo gutorera inyishu ibyo bibazo uba wamaze kuba muremure cyane mhm. leon rero Kumana yagarutse ku kibazo cy'umutekano ngo inama nkuru yawe nirinze ifata iyo ngingo nuko ibibona yuko umutekano atawuhari ariko akavuga ati ngo abarundi biyumvikaniye n'inyuma y'ukwezi kumwe ikibazo cy'uburundi cyorangira niko namwe mubibona eh, ingingo zerekeye ibiba aho no kuvuga simvuga leta gusa mvuga n'abo bandi bose baba bashamiranye na leta ni ko hariho intumbero abantu bakwiye kumenya yuko ibibazo bitebye abandi bashobora kugerageza kubitorera inyishu kandi mm-hmm. ngene babitorera inyishu kenshi baraba bakurikiza inyungu bo barondera inyungu zabo bwite mm-hmm. z'ibyo bihugu zikaza mu nyuma ikiganiro rero ni karadiridimba ufise intererano canke ikibazo ubaza ukurikiranira hafi ivya politiki wo bita umwanaliste politiki mu gifaransa ni Pierre Claver Sengiyumva turi kumwe hano muri studio muri minota mike dusigaje 22 24 ubusa kabiri canke 22 25 gatatu irindwi na gatanu mutanguza akamenyetso ko guteranya hama majana 257 ni kuri mwe bw'abarundi mwenyene muri mu mahanga mwebwe inshuti z'u Burundi muri mu mahanga mwandi twandike n'ubutumwa bugufi kuri WhatsApp 79 amajana 950 amajana 721 kuri mwe bw'abarundi muri hanze ndabona ko ari benshi baguma bagerageza kwakura mudutunge mutuburanye ni ku barundi bonyene bari hanze hama reka hangaruke kukurikirana hafi ibya politiki none abo bapolisi amajana 228 nibaza mwumvise ko rero ngenda kumana yavuze atahubwo abo ni bake bakaza akabazo kumbure nari gutangurira ko none igikorwa cabo ni iki eh, uvuga baravuze yuko ari eh, akazi bazoba bajejwe muri rusange bavuga ko ari gukingira eh, abanyagihugu mm-hmm. ah, aha rero ni eh, no mu buryo bwa sitarategi bazokoresha si kuvuga ko abantu amajana abiri na mirongo umunani bakwira igihugu cyose bagashobora ah, gutabara umuntu uwo ari we wese ahari kuko n'uburundi n'ahari buto ni bunini cyane mhm. n'abamwe batwandikira benshi batubwiye bati none amajana abapolisi barenga amajana abiri bazukwira imiliyoni n'imiliyoni z'abarundi hano eh, mu gihugu gutabara umuntu rero eh, hariho kumutabara ukabanguranya uko baragwana cyangwa ugatesha uwikora mu rwanya mhm. mugabo hariho kandi no kumutabariza eh, nk'amashyirahamwe amwe amwe mu gukora hanze ibyo tuzi ni uko baragira amaraporo y'ibintu baba batohoje hanyuma bakabishikiriza ababishobora kuba bafise eh, icyo bashobora kubikora ko bakabikoresha rero n'aba bapolisi icya mbere cyo umva bashyitse eh, bazobereka icyo bakora bazobereka aho bashikira hanyuma sinzi abo bazoduga na ruguru ari nko mu ntara za gisirikare cyangwa intara za z'igipolisi none bavutse um, ibi biharuro bazuza ari abanyene eh, kuza ari abo ijoro n'ikindi kuko bazanana n'imiduga bakazanana eh, n'ibikoresho n'ababikoresha sinzi rero ko mugabo rimwe rimwe haba harimo abandi bazocungira n'umutekano wabo mu ijana na mirongo n'umunani nk'igihe boshye uh, hariho nk'ingorane z'ingorane zo mu ibarabara umutekano kumbure utifashe neza ubwo twizere yuko bazoza bimeze neza hanyuma abo rero baca barenga gato eh, cyangwa naho urumva boca baba bake kuri abo kuko bashyizemo n'abashoferi nabo bazobunguruza n'abazokoresha ibyuma byabo byo gutuma tumanako amakuru cyangwa ibindi eh, urumva ibyo cyangwa mbega bazoshikira hehe mhm. eh, bazoshikira mu ikambi bazoshikira muri ambasade bazoshikira hehe umva ibyo byose no kuraba ingene bizogenda haracyari igikorwa kirekire eh, bishoboka rero yuko aba bantu bashobora kurenga bashobora kurenga abamajana abiri na mirongo ine reka twakire placide muri hollande mwiriwe cyangwa mwaramutse placide bivanye n'aho dukurikirana uherereye eh, mwiriwe mwira yego ni amahoro bwa placide Placide agatelefone gaci kamucika ariko turacasigaje iminota itari mike kumbure ni yaronka kanya araza gusubira ngarutse hano muri studio Pierre Claver Placide yagarutse ati abanyepolitike ni batandukanye igihugu n'imiryango kumbure ngo barabe ineza y'igihugu kandi niyumvire yuko ari abarundi bonyene bategeza gutorera umuti ibibazo byabo Eh, kikarengana imbibe zacu z'igihugu ca kigafatirwa n'ahandi bandi bagatanga kubyibaza ko ibi rero kwibaza ibibazo bavugira hamwe bose hamwe bakwiye kuraba icyari cy'igihugu eh, n'ibyo nk'uko abivuze eh, hanyuma kandi nawe nyine ntabirabire mu ruhande rumwe gusa no kubirabira hose mm-hmm. ni ukuraba yuko igihugu cogira une platform commune mm-hmm. aho abantu bahuriza ibyiyumviro nyamukuru mhm. bari hamwe bose ari urwanya leta cyangwa uri muri leta uri muri eh, leta eh, akamenya ati vision dukwiye gukoreramo ni tugiye aha mhm. mm. turi mu bihe bigoye aho hariho indyane ibyo rero ni ntababideha kandi ni ukumenya yuko icyo kibazo nimba baravuze abantu bagomba yuko gihera ni ukuvuga ko bazoharira bazoganira kuko kuganira n'ibyo byokorosha ibintu gusumba aho nk'uko yavuze abazungu ntibazokwama babwira abantu ngo nimugire ibi mm. ego bano Polisi ngo bafise umwanyungana n'ikiringo cy'umwaka usubiritswa mm. umwaka umwe usubirizwa mbega ko bamwe bavuga ngo ni nk'abarorerezi abandi bakavuga baje gukingira abarundi muri uwo mwaka bizogenda gute nibo bazutanga amaraporo cyangwa bazutanga amaraporo icyo kiringo cyabo gihetse eh, ibyo ari byose baje ni ko mm, akazi kabo gatangurana n'umunsi bazaba bashikiye aha mhm. bisigura rero yuko uh, uko bazokora n'ibyo navuze uh, uburyo cyangwa sitrategi uh, niba bazokorana bazokorana ibyo byose na leta mhm. hanyuma bakorane n'inzego z'umutekano aha leta ko uvuga ko bazokorana imaze kubanka niya banka naho bakaza ku ngufu bizoca bigenda gute ejo eh, sinzi ko mwumvirije eh, umuntu aserukira ubufaransa ibintu ariko aravuga mhm. eh, bavuze ko bavuze ko yasiguye yuko mu burundi bo batumvise neza intumbero izanye abo bantu mhm. mugabo urumva ni ukuvuga ko mu vyerekeye diplomasi hariho ibikorwa bindi babandanya bavugana mhm. eh, naho abantu batabimenyeshwa mugabo hariho ibiriko biraba akarorero ni uko nawe nyine yashoboye kuba ahagaze impande y'abari baragira imyiyerekano kandi mhm. bamutera amabuye cyangwa ngo mhm. bamuvugire nabi kandi ni nk'uko yatanze ikiganiro hama ntacyo yaba mm. ni ukuvuga rero yuko ibyo ari byo byose hariho ukuntu bazokumvisha leta mm. nyine bazokorana hanyuma rero leta kuko ibyo byose ntiwinjira muri mu gihugu kiretse iyo uje kugitera ntiwinjira mu gihugu mutavuganye ibi rero ni nivuga uko kunana yuko uca nk'ijya y'ejo ushobora kurangira batahuke nkuko Leonce yabivuze abateshejwe izabo baze mu Burundi eka mwumvise uko navuga tu hariho nabatwaye ibihugu canke aya n'amashiga matekano bari mu gihugu baze nikibona cyo kugwa kugira uburundi busubire ku Burundi uburundi busubire kuba bwanyaburunga busubire kuba bwa Burundi bwa ntare rugamba bwa Burundi bwa ntare rushatsi cambara ntama Eh, ibyo ni ibintu byumvikana ni ukuvuga ko abarundi amahoro bayaronse nibo ba mbere bayakuramo inyungu mhm. ni ukuvuga rero yuko baba bari ku butegetsi canke ababwifuza bose ni ukwiyumvira ah, inyungu y'igihugu rero ni ukuvuga ko inzira yoroshe inzira irashe ari uko bajya hamwe bakavugana Mhm. bakavugana ah, nta zibana zidakubitana amahembe niko bavuga rero ni impanuro ni imwe ni uko abantu bagerageje bakaraba ibibahuza bosanga ari byinshi gusumba ibibatandukanya hanyuma nta bintu birebire rwose nk'umwe wese arabizi kandi abantu bakuze bose baba bazi ikigezweho ikikwiriye cy'akamaro cyo gituma rero bose umuntu yobahanura yabahimiriza kwiga kuvugana kugira ngo mbere ntibazobandanye bafatirwa ingingo n'abandi eh, kugira ngo bwa bwigenge bw'ibihugu ibinda eh, bivuga cyane cyane mbere no kuri afurika yose kuko ibi bisa nk'uko menya ni umukino twebwe mugabo ntiturategera cyane ko politiki ari umukino ariko n'umukino murabyo biba mu bindi bihugu biteye imbere murabona ko abantu bashwana bakagira gute mugabo hakagera igihe bakumvikana nohera heza ndabibutsa abantu bariko barakurikira kampanye iriko iraba muri amerika ingene eh, byari bibereye ijisho obama ariko agwana mu nda na hillary clinton mhm. mugabo bakweretse amajambo yose eh, yari yaramuvuze ko mu bihumbi bibiri n'umunani umwe umwe yavuze ku wundi byari ibintu biteye ubwoba barankana mhm. ariko ubu ni inama nkuru igejwe umutekano yishyirahamwe mpuzamakungu oni iyo nayo ikaba yari ihagaze ku irungikwa ry'abapolisi amajana abiri na mirongo ibiri n'umunani abo bapolisi ngo baza gukingira igihugu cy'u Burundi mwumvise abana bamwe